بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد خب آغاز میکنیم درس از کتاب احادیث اخلاق حدیث های اخلاق چند حدیث متعلق به اخلاق پیامبر صلی الله علیه وسلم بگوید وعن ابي امامه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا زعيم ببيت في ربض الجنه لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه إن حديث رواية ابو داود حديث حسن حديث حسن مقبول يعني و در بزرغي حدیث بزرگ درباره اخلاق ابی امامه صحابی بزرگ از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت میکنه که پیامبر صلی الله علیه و گفتن انا زعیمون یعنی من کفیل هستم کفالت دارم من کفیل هستم به خانه فی ربض الجنه در پایان جنت در پایان جنت برای کسی که یعنی مثلا من کفالت میتیم زمان میتیم برای کسی که به خانه در پایان جنت در اطراف جنت برای کسی که ترک کنه المراء بحث و رزبار و مناظره را و این کان محقا اگرچه حق هم که باشه خب یکم حدیث همین در ربض یعنی اطراف جنت میگن یعنی در پایان جنت زیرا جنت سه درجه داره یکی پایان یکی بین یکی بالا خب هر کی برای الله سبحانه و تعالی بحث و رزبار ترک کنه چه صاحب حق هم که باشه پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه من کفیل هستم که اون را خانه در جنت براش نصیب شوه خب مسئله میرا یعنی رزبار میگن المیرا رزبار کردن بحث کردن کشمکش کردن جد مجادله کردن به همه ها هست خب این دو دو دو, دو قسمه یکی بحث و مناظره متعلق به دین این جایز نیست مگر به شرطش بحث مناظره <clears throat> در دین جایز نیست مگر به شرط یعنی اگر رفت و مقابل حق قبول قبول کردنی باشه و همچنین شخص بحث کننده و با علم و با حجت باشه خب در این حالت با که نداره که با اهل کتاب و با بعض اهل اهل باطل بحث کرده شود اما بحث مناظره که اهل سنت اجماع در کتاب اهل سنت ذکر میکنه که منع است ممنوع بحث کردن با اهل بدعت این حالت مخصوص هست که بحث مناظره با اهل بدعت جایز نیست امام مالک رحم الله میگه حق را بیان کن و بحث نکن سنت را بیان کن و بحث نکن شیخ ابن عثیمین میگه که زیرا میگه وقتی حق بیان کردی او اگر در این آدم خیری باشه قبول میکنه اما وقتی که خطیب میخواد بحث و مناظره کنه در حالت بدان که این آدم میخواد خودش از نفسش دفاع کنه و اگر قطعش بحث کردی گویا که ای نفس ای خودت دفاع میکنی بنا به خاطر همین حق را بیان کن در تمام به همین کفایه است شرط که بحث آنلاینی و بحث مثلا افیر و این وایدا با اهل بدعت بحث کردن حرام است امام اهل سنت در کتاب اصول اعتقاد اهل سنت در اصول سنت هر یا اصول ذکر میکنه بعد میگه که بحث نکده ای با اهل بدعت سخن نکن و چرا زیرا اهل بدعت با بحث و مناظره کردن حجت و قوت می و نسبت عوام مردم آدم های عامی در شبهه داخل می شود مگر در حالت مخصوص که امیر پادشاه فرمان داد که بحث شود یا اینکه مثلا عالم درس گفته ایستاده بود مبتدع آمد شبهه داخل در این حالت با که نداره جواب اما اگر رفت مبتدع باشه کافر باشه اهل باطل اگر رفت آمد خاص حق بفهمه در این حالت واجبه که براش حق بیان کرده شود خب یکم مسئله بحث مناظره به باطل یعنی به دلیل حرام است خواه متعلق به دین باشه خواه متعلق به دنیا دویوم بحث کردن با حق با دلیل های با حق جایز هست با, با اهل باطل لیکن به شرط هاش خب سه مسئله همچنین بحث و رزبار کردن متعلق به حق دنیا یک کسی از آدم گرفته است چیزی کم مثلا شرط است که به خاطر او باید آدم بحث کنه خب در حقیقت بحث و مناظره کردن رزبار کردن در شریعت من شده است نباید آدم آدم بحثچی باشه آدم رزبارچی باشه خواه متعلق به دنیا باشه خواه متعلق به دین اما متعلق به دین گفتیم که حق بیان میکنی تمام شبهه داشته باشه ردش میدی اما یک قطیش گفتگو کنی قیل و قال کنی ای نیست متعلق به دنیا هم بهترین چیز همین بح... ب... ترک رزباره با متعلق به زن و فرزند مطالب به معامله با شوهر پدر و مادر یار و دوست و رفیق همه یگام انسان آدم بحثگری رزبارچی که به کمترین چیز به میده ترین چیز آدم قطع مثلا گفتگو می شود حتی بعضی بعد بحث بعد رزبار دست به گریبان می شود در حقیقت این خلاف شرح هست و همچنین خلاف اخلاق حمیده هست خب یکم مسئله پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه من کفالت میتیم کسی که به خاطر الله بحث مناظره را ترک کنه اگرچه رزبار ترک کنه اگرچه حق داره مثلا ناحق باشه و بحث کنه این حرام بالای حرامه یعنی آدم حقش نیست باطله با بحث کنه و با گرزبر کنه که ایمه همه چیز این تماما گناه بالای گناه های لیکن اگرچه حق هم باشه و ترک کنه زیرا که اگر انسان با انسان بحث و رزبر کرد شیطان داخل میشه سبب غضب میشه سبب بدگمانی میشه سبب خبرکشی و خبربری و خبریاری و خلاصه دیگه خیلی در بعد از رزبار کردن و بحث و مناظره خیلی بدی های هست که خواه متعلی به دین باشه خواه متعلی به دنیا ضررها داره خب حد... دیم قطعه حدیث بگد و من کفالت میتیم به خانه در بین جنت برای کسی که دروغ را ترک کنه اگرچه به شوخی هم که باشه بله این دیوم کفالت پیغمبر صلی الله علیه و آله زعیم یعنی کفالت و مثلا کفیلش هست و وکیل هست و هر کی به خاطر هر که دروغ را ترک کنه چه به شوخی هم که باشه به مزاح هم که باشه ترک کرد ما میگه کفالت میتیم که برای این یک خانه در بین جنت هست خب دروغ گفتن هیچ جایز نیست نه به راستی نه به شوخی و بازی این دروغ گفتن در شریعت حرام است و هر که دروغ گوید حتی دروغ بسیار گفت از جمله کذابین دروغگوها می شود و در قلب او مهر دروغگویی زده می شود و بالاخره در نزد الله سبحانه و تعالی دروغگو و نویسنده می شود و, و دروغگویی او را به دوزخ میبره در حقیقت دروغ خیلی بده حتی امام رحم الله میگه اگر از آسمان کسی نگاه کنه که دروغ بگو دروغ گفتن حلاله میگه دروغ نمیگم زیرا دروغگویی در اخلاق مرد انسان اخلاق حمیدگی مخالفت و ضدیت داره آدم دروغگو آدم خوب نیست خب میگوید که هر که دروغ را ترک کنه چی به شوخی هم باشه زیرا که دروغ به شوخی کردن درست نیست حتی پیامبر صلی الله علیه و آله بدترین آدم کسی است که دروغ میگوید تا اینکه مردم را بخندانه یکی از گناه های کبیره انمینه دروغ گفتن خندانیدن مردم بر دروغ این خیلی گناه بزرگه خب پیامبر صلی الله علیه و سلم شوخی میکردن حزل میکردن حتی رساله هست در شوخی های پیامبر صلی الله علیه و جمع کرده بعضی علما لیکن حضرت عایشه میگد ما کان یمزح الا صدقا شوخی نمیکرد مگر با چیزی که ایراستی بود یعنی در حقیقت بود یا آدم مثلا دروغ میگه میگه شوخی کردم این خیلی نیست اصلا این آدم گناهگاره اگر رفتم این کار چند بار کنه کذاب دروغگو در نزد الله نشانده می شود به خاطر دروغ نه به جدی حلال است و درسته نه به شوخی و بازی دروغ هیچ وقت جایز نیست مگر در حالت های مخصوص و شرط های مخصوصه در حالت مثلا اکراه باشه آدم مجبور باشه یا در حالت مثلا بین زن شوهر در چیزهای مثلا یک دیگر را دوستم که ندارم با که ندارم بگم دوست دارم تر اینو یا اینکه مثلا زیباترین آدم هستی بگه در حالی که مثلا شاید زیباترین نباشه یعنی این دروغ های در بینش زن شوهر یا دروغ گفتن به خاطر مصلحه صلح ده انداختن خلاصه بعضی حالت ها دروغ گفتن جایز هست لیکن به هاش به قدر حاجت به شرطی اگر رفت و تو داده که نشوه یعنی تعریضش میگه تعریض یعنی مثلا سخن میگوی مقصد دیگه سخنه اگر رفت و تو داده که نشد ای ظلم خلاص شدن ده یا اینکه مثلا صلح کردن ده اگر تو داده نشد سخنه به معنی به پهلوی دیگر بعد در حالت دروغ صریح گفتن در بعضی حالت ها با شرط هایش جایز است و این دروغ نه در بشوخی جایز است و دیگر نه به جدی خب پیامبر صلی الله علیه و آله شوخی میکردن اما دروغ نمیگفتند شوخی بر دروغ حرام است اما شوخی که حقیقت داره به یک طریق دیگر جایز است مثل همون حدیثی که یک کمپیر پیر سال پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد و گفت آیا من جنت میروم پیغمبر پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن نه گفتن گفتن تو به این حال گفتن جنت نمیروی و این کمپیر این عجوز زیق شده برگشتن حضرت گفتن این خیلی گفتی پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتم که شوخی کرده گفتن این من مقصدم که به این پیرسالیت زیرا در جنت پیری نیست آدم های پیر یاش میشنوند یعنی یاش و جوان میروی نه اینکه به پیری سالید ده یعنی همین سخن در حقیقت حقیو فقط به یک اسلوب دیگر یعنی مقصد پیامبر صلی الله علیه و دیگره و حقی که مثلا در حقیقت انسان پیر به این موی جولیده مثلا به این موی مثلا به این روی مثلا پیر شدگی جنت نمیره بلکه یاش میشوند مردها مثلا 33 ساله زن ها را بعض علما میگن یا که غالب اکثر علما میگن 33 سالن مرد و زن برابر هستند در سن و بعضی ها میگن زن باز میده تر به هر حال به هر حال ایج وقت انسان کلان سال زیر در جنت کلان سالی نیست پیر سالی نیست خلاصه پیامبر صلی الله علیه و سلام شوخی میکردن اما براستی در چیزی راست شوخی میکردن و بعضی ها دروغ میگن و میگن شوخی کردم این حرامه خب سیم وعده پیامبر صلی الله علیه و سلام و کفالت او و گد همچنین من کفیل هستم برای کسی که بخانه در کسی که در فی اعلی الجنه در بالاترین جنت در درجه بلند جنت من کفیل هستم به خانه در بالای جنت برای کسی که اخلاق خود را خوب کنه بله این سیم قسم و بهترین و بالاترین خانه در جنت پیامبر صلی الله علیه و آله میگه من کفیل هستم کفالت تیم زمان یعنی یعنی مثلا کفیل هستم وکیل هستم و جارانتي بقولي جارانتي يعني برای کسی که در جنت در بالای جنت فی اعلى الجنت در درجه بلند برای کسی که اخلاقش خوب کنم عدالت بکنه به اخلاق خیلی جایگاه بزرگی داره خب شیخ میگه که فيه بیان فضیلت حسن الخلق در این حدیث میگه بیان کردن فضیلت اخلاق خوب داشتن و انه یوصل صاحبه الى الدرجات العاليه في الجنه زیرا که اخلاق خوب از صاحبش را به درجه بلند در جنت میبره به شک اخلاق خوب داشتن متعلق به الله سبحانه و تعالی حقوق الله و اخلاق خوب داشتن متعلق به معامله با خلق دیگر از این ده عمل بهتر دیگر نیست برای میگه که اخلاق خوب صاحبش را به درجه های بلند در جنت میبره و میگه فین النبی صلی الله علیه و آله ذکر ثلاث اصناف من الناس پیامبر صلی الله علیه و آله سه سه گروه از مردم را ذکر کرد در این حدیث یکم فمنهم ما يكون في ربض في الجنه وهو ادناها بعض ادمه هست که در پایان جنت می باشند که ربط یعنی ادنا پایان ترین جنت ده پایان جنت ده لبی درش ده مثلا و من هم یکون فی وسطها بعضی هایی است که در بین جنت می درجه بلندتر ده و من هم یکون فی اعلاها کسی است که درجه است بالاتر ده یعنی در تو بالای جنت یعنی مثلا درجه بلند جنت ده فالجنه درجات یکی از مسئله همینه که جنت چند درجه داره طبقه ها داره میدونن الله میگه ولی کل درجات مما عملوا برای هر یکی از اونها درجه هایی هست در جنت از آن که عمل کردن معلوم شد درجه چند طبقه داره در جنت هفت طبقه داره و هر یک طبقه با خودش خیلی فرق کلان داره یعنی مثلا جنت هفت اتاج به قول هفت دور هفت اتاج و هر یک دوری خودش با طبقه به خود با فرقای کلان داره انسانی هست که مثلا بالاترین انسانی هست که خیلی جایگاه و منزلت و حتی اه، مساحه کلان داره در جنت در نوش نعمت بزرگتر از کسی است که پایینتر از او میگن قد بیان نبی صلی الله علیه و سلم فی هذا الحديث ان من يحسن خلقه يكون له بيت في اعلى الجنه پیامبر صلی الله علیه و سلم در این حدیث بیان کردن که هر که اخلاقش رو خوب کنه برای او خانه در بالای جنت میباشه بالاترین جنت ده و قول انا زعیم ای ضامن و کفیل من ضمانت میتم گارانتی و کفیل و کفالت میتیم کفیل هستم برای کسی که چی همین سه چیز کنه یکی ترک کردن بحث و مناظره و رزبار خب خود در دین متعلق به دین باشه خب متعلق به دنیا برای قیسان نباید آدم بحثی آدم کافت آدم مناظره چی رزبارچی باشه ای همه در بدترین اخلاق در بین زن شوهر و در خانه و فاسد کننده زندگی انمینه کمترین چیز قطعی بحث کنی ای گپ گپ دیگه ای گپ دیگه گپ دیگه شاید همون زن یا اینکه شوهر همو گپ گفت یا همو کار کرد مثلا در اصلش ده شاید گم نیت دیگر نداشت نیت زیاد نداشت اما با بحث و مناظره با رزبار کردن سخن بار کلانتر می شود دایره وسیعتر می شود قال ابن القیم رحمه یکم شمین یعنی بحث ترک بحث مناظره یکم در حدیث دیوم کسی که به خاطر الله سبحانه و ترک کنه دروغگویی را اگرچه کذابی و دروغگویی را اگرچه به شوخی هم باشه سوم کسی که اخلاقش رو خوب کنه این سه چیز کسی که جنت بخواه اخلاقش رو به همه چیزها چیکار کنه اصلاح کنه تربیه کنه زیرا جنت به عمل کردن است و خوب اخلاق داشتن ادخل الجنت بما کنتم تعملون داخل شوید جنت را به آنچه که بوده عمل میکرده به های صالح جنت به دعوا نیست جنت به خواهش کردن نیست جنت به آرزو کردن و تمنا کردن نیست جنت به عمل کردن قال ابن القیم رحمه الله فجعل البيت العلوي جزاء لأعلى المقامات الثلاثة على ما ابن القيم يقول في پیامبر صلى الله عليه وسلم خوني بلند را آشیانه بلند را پاداش کسی قرار داد که اه، پا پا بزرگترین پاداش سه این سه نفر گرداد یعنی اخلاق خوب را بالاترین مقام جنت و بالاترین مقامات اخلاق قرار داد که و هی حسن خلق و این بالاترین مقامات سگانه این اخلاق خوب داشتنه والأوسط لأوسطها يعني ميون میانش برای وسط یعنی يعني وسطترین میانترین اخلاق برای میانترین است که وهو ترك الكذب ترك کردن دروغگویی والادنى لادناها و پایینترینش يعني یعنی جنت پایان رو برای آه، اخلاق تر قرار داد که او چه است الممارات وان كان معه حق وترك ترک کردن میراء و جدال اگرچه حق هم همراهش باشه اگر صاحب حق باشه چیزی که صاحب باطل باشه حرامه ولا ريب أن حسن الخلق مشتمل على هذا كله بشك مجد اخلاق خوب داشتن هر سه ای را در بر میگیرد زیرا آدمی اخلاق خوب داره دروغ نمیگوید زیرا آدمی که اخلاق خوب داره بحث و مناظره و جدال و رزبار نمیکنه وعن ابي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحوها وخالق الناس بخلق حسن حضرت ابي ذر رضي الله عنه میگوید که پیامبر صاحب سری پیامبر صلی الله علیه و سلام که میگوید پیامبر صلی الله علیه و سلام به من گفتن اتق الله از الله بترس تقوا کن الله را اینما حيث ما كنت در هر کجایی که باشی در کجایی که باشی در کدام حالتی که باشی تاقه هستی همراه مردم هستی بای هستی کمبغل هستی خرسند هستی زیق هستی در کجایی باشی نباشی از الله سبحانه و تعالی بترس تقوا کن یکم امر پیامبر صلی الله علیه و سلام به تقوا تقوا در همه جا میشه نه اینکه فقط در پیش مردم برای خودنمایی و اینو وای تقوا همون امرهای الهی را اجرا کردن خواه واجبات باشه خواه مستحبات و منهیات و نهی کرده های الله رسول صلی الله علیه و سلام را ترک کردن خواه محرمات باشه خواه مکروهات خب پیامبر در دوم حدیث میگه و اتبع السیئه الحسنه تمحوها و اتبع السيئه اتبع معنی پشت هم آوردن پی در پی و بعد از معنی عامش همین که و اتبع السيئه الحسنه و بعد از بدی یعنی سیئه گناه بعد از کار بد و گناه خوبی کن تمحوها محو نابود میکنه بدی را و اتبع السیئه الحسنه یعنی پی در پی بدی نیکی کن که این نیکی نابود میسازه محو میکنه بدی را این حدیث هم قاعده بزرگ است به اینکه انسان معلوم شده که انسان به گناه و معصیت نیست به مخالفت نیست لیکن حلش چیست اینکه بعد از او خوبی کنه بعد از او توبه کنه ندامت کنه پشیمانی کنه و اتبع سیئه الحسنه تمحوها اگرچه این قاعده متعلق به الله سبحانه و تعالی هست یعنی مثلا وقتی انسان گناه کرد واجب است که بعد از او توبه کنه و لازم است که بعد او حسنات کنه بعد از سیئات حسنات کردن گناه را محو میکنه گناه را نابود میکنه یعنی بعد این بدی کردن خوبی کردن خیلی خوب است متعلق به الله سبحانه و تعالی یعنی متعلق به دین و حتی در معامله با مخلوقا هم همین خیلی معامله با مردم ده اگر دیلی که را که رنجاندی کوشش کن که دوباره دلش را بیاوی و کسی را که مثلا غضب کردی و مثلا غمگین ساختی کوشش کن که دوباره خرسند کن زیاد چرا زیرا که وقتی خرسند کردی اون ذیقی کردگی و این فراموش میکنه و خالق الناس بخلق حسن سیم قطعه حديث و معامله کن مردم را به اخلاق خوب خالق با اخلاق معامله کردن یعنی عامل الناس معامله کن مردم را با اخلاق خوب این سه امر پیامبر صلی الله علیه و سلام هر یک تایی معنای بزرگی داره یکی تقوا از الله سبحانه و تعالی الله از الله ترسیدن در هر کجایی که آدم باشه دیوم بعد از بدی ها خوبی کردن زیرا که خوبی کردن بعد از بدی او بدی را نابود بود میکنه محو میکنه نابود میسازه و سیوم با مردم اخلاق خوب قتی معامله کردن زیرا هر آدم میخواه که مردم با اونها زیرا هر آدم میخواه مردم با او اخلاق خوب معامله کنه باید این قتی مردم با اخلاق خوب معامله کنه شیخ میگه که یتکون هذا الحديث من جمل ثلاث حدیث میگه ساخته شده است از سه جمله سه تا جمله یکی تقوا یکی نیکی کردن بعد از بدی یکی اخلاق خوب معامله کردنی با مردم و میگه هی من جوامع کلمه کلام نبی محمد صلی الله علیه و سلم این میگه از های جامع پیامبر صلی الله علیه و سلم از های جامعی که سخن کوتاه است و معنای بزرگ داره مفهوم بزرگ داره یعنی کلمه های کم و لیکن معنای پرمعنا هست این میگه از جامع از سخن های جامع پیغمبرمون محمد صلی الله علیه و سلم است که وقد جمع فيها اصول المعامله الله پیامبر صلی الله علیه و سلم در این حدیث اصل معامله طریقه معامله کردن را بیان کرده است یکم المعامله مع الله معامله با الله که تقوا و ترسیدن از الله است در همه جا دوم معامله با نفس یعنی با خود انسان که اگر رفت و بدی کردی بعدش خوبی کن و سیم معامله با خلق یعنی با مخلوقا که مردم را با اخلاق خوب قدشان معامله کن این در حقیقت خیلی حدیثی عظیم و بزرگه مؤلفنا قال فيه وكل جملة من جمل هذا الحديث فيها بيان لأحد هذه الأصول الثلاثة وهر يك هر جمله وهر جمله از این جمله های حديث میگد در او بيان است میگد بيك از این اصول هوي سگانه اصلی معام... با مخلوق ها و اصلی با معامله با الله معامله با نفس معامله با مخلوقها اولش مجد الاصل الاول قال اتق الله حيثما كنت از الله سبحانه وتعالى تعالی بترس هر کجای که باشی فالأصل التي تبنى عليه المعاملة مع الله هي تقوى الله عز وجل <clears throat> اصل کی مگد به او بین نو کرده میشه اصل کی ما اصل معامله یعنی يعني قاعده ای کی قاعده ای کی باید با الله معامله داشته باشه مگد این میگد تقوا و پرهیزگاری هست و تقواه سبحانه و تعالی هی وصیته للاولین و الاخرین من خلق و تقوا و پرهیزگاری این میگد وصیت الله برای اولین امتای پیشینه و آخرین من خلق امتای حاضر و بعدینه هست یعنی يعني وصیت الله برای همه مخلوقا از گذشته ها مثلا همه اولین از فرزندان آدم و آخرین تا روز قیامت این تقوا است چه که الله سبحانه و تعالی میگه ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان تتقوا الله الله میگه به تحقیق ما وصیت کردیم کسانی را که کتاب داده شده پس از شما مثلا یهود و نصارا و دیگرها از اهل کتاب و ایاکم و همچنین وصیت کردیم شما را ما وقت به تحقیق وصیت کردیم کسانی که پیش از شما بودند و همچنین وصیت کردیم شما را چی ان تقوا الله اینکه بترسید از الله سبحانه تعالی الله را تقوا کنید تقوا یعنی اجرا کردن امرها و دور بودن از نهی ها را میگن تقوا همین است زیرا تقوا اصل از وقایه گرفته است به معنی حفظ کردن به اعمال صالح خود را و اجرا کردن امرها و دور بودن از نهی ها خود را حفظ کردن از چی از غضب الله و از عذاب الله سبحانه و تعالی وقد في القرآن الكريم من ذكر التقوى بيان مكانتها وعظيم ثوابها وآثارها على المتقين في الدنيا والآخرة آيات كثيرة تدل على مكانة التقوى وعظيم شأنها طيب، القرآن الكريم کریم الذكر از تقوى کردن تقوا بل باب يا بلکه در يا آيات الله سبحانه وتعالى دبر عمر بكنا آه، امر میکنه به تقوا ادالت میگه که امر بسلا بزرگترین آه، حكم در شریعت هست که الله سبحانه و مثلا در سوره صف میگه یا ایها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر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 نهي ها است بيد به خاطر دين همش تقوا است وعظيم ثوابها اجرش خل اجرهاش الله سبحانه وتعالى حتى آخرة والآخرة عند ربك للمتقين يعني الله آخرت را همه آخرت برای اهل التقوى قرار داده است و الله سبحانه وتعالى آه، الله سبحانه وتعالى در سوره کهف میگد آه، جنت را برای کسی قرار داده است که از اهل التقوى هست والعاقبة للمتقين للمتقین در دنیا و در آخرت برای اهل التقوى قرار داده است الله سبحانه وتعالى میگه ومن يتق يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب و هر کی تقوا کنه پرهیزگاری کنه الله از هر سختی برای او برآمد و او را رزق میده از جایی که اصلا گمان هم نمیکرد و ما یتقی یجعل الله من امره یسرا هر از الله سبحانه و تعالی تقوا کنه الله کاراش آسان میکنه و الله سبحانه و تعالی همچنین میگه ولو انهم امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض اگر اهل کتاب اینها اگر ایمان بیارن تقوا کنن ما برکت های خیرات زمین و آسمان را براشان میکشاییم یعنی خلاصه که تقوا خیلی اجرها و فضیلت ها و فایده های بسیار دارند و همچنین اهل تقوا آثار تقوا و در دنیا و در آخرت میگد آیه در قرآن کریم میگد آیت های بسیار است دلالت میکنه به علی مکانت تقوا در جای بر جایگاه تقوا و بزرگ بودن شأن تقوا و در باب تقوا اولش معامله با الله سبحانه و تعالی أصل أول الأصل الثاني قال وأتبع السيئة الحسنة تمحوها هذا في معاملتك مع نفسك في هذه الحياة بتربيتها على الفضائل إن مقدر معامله كاردني تو با تاس در این دنيوكي که او را باید وتأديبها على الكمالات فضیلت النفس و بر كمالات و كامل بأخلاق كاملة وزميها بزمام الخير والفضيلة به زمام الخیر زدن زمیه باره لجام زدن لجام لجامگی مثلا برای راهنماییش برای راهنمایی کردن و میگد لجام زدن او به لجام خیر و فضیلت در دنیا بان تقبل بنفسك على الحسنات ان تقبل بنفسك على الحسنات والطاعات بان تقبل یعنی رو بیاری به اینکه رو بیاری تو با نفس خودت بر کارهای نیکی و بر طاعت ها و تستكثر منها كلما تهيأت فرصه و بسیار کنی از حسنات و طاعات را هر هر وقتی که فرصت یافتی هر وقتی که فرصت یافتی حسنات و طاعت را زیاد بکن و نفست را اصلاح بکن زیرا این دنیا مزرعه اعمال هست جای عمل و حسنات جمع کردن هست و آخرت جای جزا و حساب و کتاب هست جای پاداش هست و این دنیا به خاطر اعمال صالح بنا کرده شده است و این دنیا برای اعمال صالحه انجام دادن ساخته شده است به خاطر میگه باید نفست را اصلاح کنی و بدترین چیزی که هست برای انسان نفسش است زیرا نفس اماره بالسوء عمل امر کننده به بدی هست انسان رو میخواد نفس بد میخواد انسان رو گمراه کنه از راه بیرون کنه میگه و ربما كانت حسره صغيره في عينك فتكون سببا في دخولك الجنه شاید میگه ربما یعنی شاید شاید میگه که یک حسنه خردکی که در چشم تو خرد میتوه میدهک سبب داخل شوی جنتت میشود قد تفعلها ولا تلقي لها بالا وتكون سببا لغفران ذنوبك گاهی میگه همین عمل خوبه که میکنی حسنه میدهک در حالی که پروا و قهمیتش خب نمیتی میگه میباشد سبب غفران شاید میگه سبب بخشیدن گناهات شود به شک و شبهه که مثلا باید انسان نفس خود را تربیه کنه اصلاح کنه نباید پیروی نفسش باشه هر کس پشت نفسش که رفت هلاکش میکنه هر کی پیروی هوا و هوسش شد او مثلا به هلاکت ها میکشه به خاطر باید فرصت ها را غنیمت دانه مثل مثلا روزهای مخصوص برای روزگیری مثل شبهای با فضیلت مثل شب قدر شبهای دهه اخیر ذوالحجه مثلا دهه اخیر رمضان و روزهای با فضیلت مثل مثلا ده روز اول ذوالحجه پیش عید قربان مثلا و همچنین روزهای روزه عاشورا و همچنین روزهای مثلا دیگر خلاصا موسم های خیرات وقت های خیرات کارهای خوب انجام دادن الله سبحانه و قرار داده است تا اینکه مردم چی تا اینکه مردم به الله سبحانه و تعالی نزدیک شوند خب دیو معامله با نفس همین چی است؟ یعنی اصلاح کردن نفس و اتبع سیئه الحسنه تتمها اصلاح کردن نفس و اینکه گناه کردی بعد از او حسنات کن تا اینکه او گناه محو نابود سخته شود اما انسان گناه کرد و باز گناه و باز گناه در حالت دل زنگ میزند دل سیاه شود دیگر مثلا حق را از باطل نمیشناسه معروف را از منکر جدا نمیکنه کل الله مگد کلا بل ران علی قلوبهم ما كانوا یکسبون بلکه الله میگه بلکه های اونها را زنگ زنانید و تاریک کرد سیاه کرد همو کارهایی که بودن میکردن معلومه چه کارهای بد دل آدم سیاه میکنن خب اصل سیوم میگه و خالق الناس بخلق حسن و الخلق الحسن میگه اخلاق خوب هو الخلق الذي كان عليه سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام اخلاق خوب میگه همون اخلاق است که سرور فرزند آدم محمد صلی الله علیه و بود همون اخلاق پیامبر صلی الله علیه و با معامله با کافرها معامله با همسایه معامله با زن و فرزند معامله با تمام انسان ها همون اخلاق پیغمبر صلی الله علیه و دانستی به همین گویا که اخلاق خوب را به دست یافته برای بعضی از عالم ها را گفتن که آیا اخلاق نفس و آداب نفس افلاطون یکی از فلسفی های کلان است که گفتن خواندی این عالم جواب داد که من گفت مدرسه آداب محمد ابن الله صلی الله علیه و سلم خواندگی هستم یعنی ما در آداب آداب را از آدابگاه محمد ابن الله به دست آوردگی هستیم که هیچ کسی از او با تر نیست خب مؤلف میگوید که فمن اراد يعرف كوامل الاداب وجميع وجوامع الاخلاق وحسن المعاملات فلينظر الى هديه وسيرته وسنته صلى الله عليه وسلم هر کی میخواهد که آداب های کامل را بفهمد و اخلاق های جامع را جمع کننده تمام اخلاق خوبه و معامله های خوب را میخواهد بفهمه و با مردم معامله بکنه نه با عقل و نه با عقل خود نه با عرف و عادت خود زیرا عرف ها عادت ها خیلی تغییر یافته هستند مگر هم عادت مشرک های مکه نبود که دختر کشی میکردن دختر میده رو مثلا وعد البنات میکردن دختر کشی میکردن مگر هم آداب اونها نبود که دخت مثلا زن و دختر و کودک های میده رو میراث نمیدادن و گفته اینها حال کاری کردگی نیستن در جنگ ها نمی جنگن گفته به خاطر همین آداب و اخلاقی هر یک قوم و قبیله باید به وحی الهی اصلاح کرده شود باید به وحی الهی تربیه کرده شود نباید آدم بگه در آداب و عرف ما هست به همون دیگه عمل کنه عرف و عادات ارادات و خواهشات همه ای باید در زیر پرتو قرآن و سنت باید کشیده شود به ترازوی قرآن و سنت باید وزن دیده شود اگر رفت و خیر است و خیر اگر شر است باید ترک کرده شود ولو اینکه باباها و ماماها هزار عمل هم که و هزار به این زندگی هم که کرده باشند برای شیخ میگه هر کی بفهمه که آدابهای خوب چیست اخلاق خوب چیست و معامله خوب چیست پس میگه باید نگاه کنه الی هدیه براه رویش محمد صلی الله علیه وسلم و سیرته و سیرت و سرگذشت او و سنته به سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم به همین که به هدی و راه و رویش پیغمبر صلی الله علیه و سلم که راه گذاشت در این حالت حتما و حتما با بزرگترین اخلاق و آداب و و با بزرگترین معامله خوب با خلق و با مخ با خالق گویا که مثلا این کس مشرف شدگی است خب میگه و اکمل الادب ادب پیامبر صلی الله علیه و سلم و آداب او کامل ترین آداب بود و خلق اکمل الخلق خلق فی کل الابواب اخلاق پیغمبر میگه ترین اخلاق ها بود در تمام باب ها باب متعلق به الله سبحانه و تعالی متعلق به زن و فرزند متعلق به همسایه متعلق به تمام در تمام باب ها اخلاق پیغمبر کامل ترین اخلاق بود <clears throat> میگوید والمسلم مطلوب منه ای خارق الناس جميعا بخلق حسن مسلمان میگد مطلوب است از مسلمان طلب شده است که باید مردم را معامله کنه با اخلاق خوبه وهذا في أن التعامل بالخلق الحسن مطلوب مع الأبوين خوب كوكيوهاس میگد از این معلوم شد معامله کردن با اخلاق خوب میگد مطلوب شرعي هست این شریعت طلب كرده است كي اول با پدر و مادر دویم مع الاهل با زن و فرزند و شوهر و الاولاد با فرزندها و القرابه خیش و تبار والجيران با همسایه ها و عموم المسلمین و عامه مسلمان ها از دیگر جاها بل ومع الكفار بلکه معامله کردن با کافرها همون کافرهایی که با عهد و امان با همراه مسلمان ها هست یا اینکه این مسلمان در بین کافرها با عهد و ایمان رفتگی هست الله سبحانه وتعالى تعالی لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين الله میگه لا ينهاكم الله الله میگه من نمیکنه شما را از کسانی که لم یقاتلوکم با شما نجنگیدن در دین یعنی به خاطر دین تان جنگیدگی نیستن از این کافرها الله میگه شما را از کافرهایی که با شما جنگیدگی نیستن ولم یخرجوکم من دیارکم و شما را از خانه هایتان بیرون کردگی نیستن الله از چی معنی نمیکنه الله شما را معنی نمیکنه که ان تبروهم با اینها خوبی کنه و تقسط الیهم و با اینها عدل کنه با عدل معامله کنه ان الله يحب المقسطین زیرا الله دوست میداره عادل کننده ها را مقسط عادل میگه عادل کننده یعنی این آیه دلالت میکنه که نه همه کافرها را باید ظلم کنی و بکشی شبی ببری نه بلکه تفصیل داره خب مسئله معامله با کافر مختصر میگویم چند قاعده ده زیر چند قاعده ده قاعده اول ده همین که باید مثلا بسیاری های مسلمان هایی که در دیار کفار هستند اینها معامله باید معامله اسلامی را باید بدانند یکم همین که باید اعتقاد کنن که کافرها کافر هستند یهود و نصارا هر کسی که دین اسلام قبول کردگی زیر دین زیر دین اسلام داخل شده نیست اینها را کافر میگویی جایز نیست که اونها را بگی که اونها مسلمان مثلا نه اونها را اعتقاد میکنی که کافر است یکم دیوم اعتقاد میکنی که اونها در دوزخ هستند جاویدان اگر رفت اسلام نیارن دیوم سیوم این دلیل ها از قرآن و سنت خیلی زیاد است در این باب یکم اعتقاد میکنی که اونها کافر هستند دیوم اعتقاد میکنه که دینشان باطل است و اگر به این دینی که زردشتی است نصرانی است یهودی است اتهیستی است کمونیستی است هر چیزی هست نیست غیر اسلام اینها جاویدان در دوزخ میمانند هر قدر اگر عمل صالح هم که کنند فایدهشون نمیکنه زیرا چرا زیرا اعمال صالح بعد از اسلام قبوله خب چهارم چی فایده سوم مثلا فایده سوم همین است که باید اعتقاد کنی که اونها را بخ... دوست داشتن دینی حرام است چهارم قایده بعدی همینه که اونها را معامل مثلا با اونها رفت و آمد کردن یا اینکه اشتراک کردن در عبادت های دینیشان دینیشان جایز نیست مثلا در کلیساشان رفتن یا اینکه در سال نو تبریک کردن و و در روزهای عیدی دینیشان مثلا هدیه دادن و هدیه گرفتن جایز نیست خب مسئله بعدی باید مسلمان اعتقاد کنه که ظلم کردن کافرها جایز نیست حرامه بلکه پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که هر که معاهده را کافری که زمیه که با مسلمان ها هست با عهد ایمان هر که او را ظلم کنه بوی جنت در به مشامش نمیرسه خب مسئله بعدی باید انسان اعتقاد کنه که معامله اونها با دنیا با اخلاق دنیاوی حق همسایگی به ما شد خبرگیری اگر رفت و خرسندی کرد تبریک کردن به تویش یا اینکه مثلا اگر رفت و کسل مثلا احتیاج به یگان مال داشته باشه برای مثلا گرسنه باشه یا یعنی اینکه بیمار باشه این معامله دنیایی همین الله سبحانه و در نظر داره که امین الله سبحانه و تعالی میگه که نکوی کردن با آنها در همسایگی خوبی کردن آنها در حالت سختیشان که نداره به همین شرط های ذکر کرده که اعتقاد کنی که کافر است اعتقاد کنی که مثلا دوزخ میره اعتقاد کنی که دینشان باطل است اعتقاد کنی که مثلا دوست داشتن اونها به خاطر دین جایز نیست همین چیزا این مطالبه اخلاق یعنی اسلام و مسئله بعد این که کشتن اونها جایز نیست یعنی کافرها را جایز نیست کشتن مگر به کتاب الهادی و سیف الناصر یعنی مگر به چی مگر به شرط هایی که قرآن و حدیث گذاشته است یعنی مثلا هم به شرط جهاد به یک بیرق بودن و به اذن سلطان و به شرط هایی که پیامبر صلی الله علیه و آله حدیث بخاری ده میگوید که الامام جنه یقاتل من ورائه و یتقوا به یعنی امام پادشاه مثل برانجلتی هست زیره هست که با امر او با فرمان او جنگیده می شود مؤلف میگوید در دوام که و النبی صلی الله علیه و سلم عامل الكفار معامله حسنه كانت سبب لهدايه كثير منهم ودخول في هذا الدين پیامبر صلی الله علیه و سلم میگوید معامله کرد کافرها را معامله خوبه که سبب هدایت بسیار از آنها شد برای خاطر این کشتن مسلمان جایز نیست کشتن کافر کافری که با عهد امان داخل شدگی هستی با تماج با عهد گذشته ای مال او را خوردن حرام نیست مال او را گرفت مال او را گرفتن حرام است خون او را ریزاندن حرام است زیر خون یا که مال به دو چی حرام میشه یکی به ایمان اگر مسلمان باشه ایمان داشته باشه یکی به امان یعنی به عهد به عهد و امان نه هر کافر کشته میشه مگر اما کافری که در حالت حرب و جنگ باشه همون کشته میشه اما کافرهای هست میگن معاهد است با عهد امان کافرهای هست مستعمن امان طلب کرده کافر هایی از ذمی هستن جزیه میکنه و مثلا زندگی میکنه کافرها چند نوعه بیدابر پیامبر صلی الله علیه و سلم با کافرها وقتی معامله خوب که کرد میگه سبب هدایت بسیار از آنها شد و داخل شدن آنها در این دین شد متاسفانه امروز بسیار از مسلمان ها معامله میکنه کافرها یک بار نسبت به دین بدبینیشان زیاد میشود و کان صلی الله علیه و سلم الرجل وليس على وجه الارض ابغض الیه منه لقد بود پیامبر صلی الله علیه و سلام مرد می اومد یعنی رجل یعنی مرد می اومد از کافر که میگد بدترین و ترین آدم به سوی این مرد همین پیغمبر بود یعنی مثلا کافر پیش پیغمبر می اومد پیامبر به حد بد میدید به حد شوم میدید لیکن میگد فما ایرا خلق الكريم وادب الرفيع الا ويتحول من ساعته وليس على وجه الارض احد احب اليه منه میگد فما ایرا نوگاه میگد اینکه اخلاق خوب پیغمبر میدید و آداب با بلند پیغمبر که میدید با در معامله در حال میگد این آدم در در روی زمین محبوب ترین آدم پیامبر صلی الله علیه و سلم با اون شد یعنی در حال وقتی اخلاق خوب شمیدید به حد دوستش نداشت و هذا معنی قول تعالی فبما رحمت من الله لنت لهم پیامبر الله سبحانه و تعالی پیامبر میگه که با رحمت رحمتی از جانب الله هست که با آنها لنت لهم ملایمی کردی با آنها خوب معامله میکنی ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ولو كنت يعني اگر باشی تو فظا آدمی بد زبان غلیظ القلب بد دل اگر تو تو آدمی بد زبان بد اخلاق سنگ دل که میشدی ای محمد لانفضوا من حولك دور میشدن از اطراف تو یعنی مثلا سلمان فارسی و صهیب رومی و بلال حبشی و و دیگرها را قریشی ها و دیگرها را همین اخلاق پیغمبر و و به همین رحمت الهی و به فضل کرم الله ربانی ای بود که همه اونها در یک جا جمع شدن پیامبر صلی الله علیه و این معنی آیت همین است که و به خاطر رحمت الله و به همون اخلاق خوب داشتن خوب و خوب دل مردم در گیر جمع شده اگر رفت و عکس میشد مردم هم از تو پراکنده میشدن دور میشدن خب مؤلف میگه که والاخلاق الاسلامیه خوب انجشا درس آینده انشاءالله